O'tgan safargi suhbatimizda biz Yusuf alayhissalomni ana shu ayollar fitnasigacha bo'lgan qismini gaplashgan bo'ldik bu qissani bugun inshaalloh davom etkazamiz. Ana shu o'tgan safargi gaplashilgan mavzularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh keyingi e, mavzu ulanib ketishligimiz bizga qulay bo'ladi. Bu Yusuf alayhisalomni surat qissasi dedik, Qur'ondagi eng ajib qissalardan. Chunki hech qaysi sura bus butun tushgan emas. Ya'ni bir qissa, bir surada bir boshlanib, bir nihoyasiga yetmagan, albatta bir payg'ambarlarning hayotidan biror narsa tayyorlamoqchi bo'lgan odam tafsir kitoblarida tarix kitoblari ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularda ichidan o'ziga kerak ma'lumotni to'plab olishga ozgina mehnat sarf qilishi kerak. Ozgina vaqt ketadi. Musa alayhissalomning qissasi Qur'onda 73 o'rinda sochilgan holda keldi. Demak, bu Musa alayhisolam tarixini o'rganish uchun juda ko'p kitoblarga murojaat qilish kerak bo'ladi va juda ko'p vaqt talab qiladi. Lekin Yusuf surasi Yusuf alayhissalomning boshidan kechirgan voqealar haqida so'z yuritadi va bir boshlanadi va bir nihoyasiga yetadi. Nima uchun bunga sura nozil bo'ldi degan savol tashlandi. Bu sura Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga taskin qilib tushirgan suralardan bo'ldi. Chunki mana aytdik, Payg'ambarimizni eng bir suyangan kishilardan amakisi Abu Talib vafot etdi. 3 kundan keyin payg'ambarimizni eng suyukli ayollari Hadija onamiz vafot etganda Rasululloh bir tushkunlikka tushib qolganda Alloh taolo u kishiga taskin qilib tushirdi. Qur'ondagi Makki suralarda asosan oxirat haqidagi va'idlar, jahannam haqidagi ogohlantirishlar, nazir bor. Lekin Makki suralar qatorida bo'lgan Yusuf surasi unda mana shu suralarga aks bo'lgan holatda lutf bor, rahmat, shafqat bor, xotirjamlik bor. Ato rahmohulloh aytadi, Yusuf surasini, Yusuf hissasini bir mahzun odam, qalbida bir g'ami bor odam o'qir ekan, albatta undan taskinni, xotirjamlikni topadi. Mana aytdik, inson ko'ni cho'kib turganda uni ko'nini ko'taradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar uni ko'nini ko'taradigan kishi so'zga bir usta bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ko'nini boshqalardan ko'ra yaxshiroq ko'taradi. Edi u kishi yana Allohni tanigan, olim bo'ladigan bo'lsa, uni taskini boshqalarnikidan ko'ra qadr balatroq bo'ladi. Endi Muhammad alayhisolamga taskin berayotgan zot bu Alloh subhanahu va taolo edi. Bu qissada ketma-ket kelgan ibtilolar bo'lishiga qaramasdan oxirida baribir Yusuf alayhisalom najot kelishadi. Bu sura taskin bo'lib tushdi. Qur'onda Alloh taolo bu surani qissalarining eng go'zalida murojaat qilib rahmat qildi. Va bu qissadan mana shu o'tgan safarga suhbatga suhbatda o'tgan mavzularda yana xulosamiz shuki, ota bir qancha farzandlari bo'lsa, ana shu farzandlardan bittasini albatta boshqalardan ko'proq yaxshi ko'radi. Kenjasi nima, kattasi nima? Bu gunoh emas. Lekin mana shu bitta farzandni boshqa farzandlardan afzal ko'rayotganini bildirib qo'yishlik xato. Mana shu narsani tushundik. Chunki Yaqub alayhisalomda 11 ta farzandi bor edi, 11 ta o'g'li bor edi. Shulardan Yusuf alayhisalomda ko'proq yaxshi ko'radi va buni bildirib qo'ydi. Va oqibatda akalari unga hasad qilishligi va quduqatashlikka sabab bo'ldi. Ana shu o'tgan safargi suhbatdan yana xulosa shuki, kishi gunohni qilib turib yoki qilmasdan turib shu gunohni qilay, keyin tavba qilib olaman degan niyatni qilsa, shu qilgan tavbasi qabul bo'ladimi? Avval gunohni niyat qilib, keyin tavba qilib olaman desa, ulamolar aytishki, tavba eshiklari har doim ochiq. Ya'ni hatto ana shu Yusuf alayhissalomni o'ldirib, keyin tavba qilib olasizlar deb bir-biriga nasihat qilingan aka-ukalarga ham Alloh taolo tavba eshigini yopmasligini ma'lum qilyapti. Lekin musibat nimada? Mushkula nimada? Ana shu gunohni qilib, tavba qilishlikka ulgaysanmi degan savol turadi. Ana shunday buzuqchiligini qilib keldida, uyga kelib, g'uslini qilib, tahorat o'qib Allohdan kechirim so'rayman deb niyat qildi. Qaytib kelayotib uyga yetmasdan jon olishi ehtimoli yo'q u Demak, gunohni niyat qilishdan burun o'ylab qo'yishligimiz kerakki, tavba qilgani fursat bo'ladimi? Olgan xulosalarimizdan bir insonni mutahamligi bilan yoki so'zga ustaligi bilan yoki yig'isi bilan hukm qilinmaydi. Shu vaqt oldida bir ayol bir kishi bilan o'rtasida kelishmay qolgan e, bahsni hal qilgani kelishdi. O'sha yerda ato turgan rahmonulloh. Ayol qattiq yig'lab o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lganda, u kishi aytdiki, shu qoziga qarab, shu ayol haqqa o'xshaydi. Qarang, yig'lashini deganda aytadiki, yig'i bilan hukm qilinmaydi. Agar yig'i bilan bir insonni haqligi isbotlashlik mumkin bo'lsa, Yusuf akalari otasini oldiga yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmaydi, adolat bilan hukm qilinadi. Ana shu qissadan olingan xulosalarimizdan yana sabr dedik. Otasi o'lsa, bolasi o'lsa, moli dunyosidan ayrilsa, vaqt o'tishligi bilan inson xohlaydimi, xohlamaydimi sabr qilib qoladi, ko'nikib qoladi bunga. Lekin qaysi sabrga ajr bor desa, ana shu musibat yetgan lahzada birinchi zarbani ko'tarishlik, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishlik bu ana shu katta ulug' ajriga ega bo'lishlikning sababi hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda Yusuf alayhisolamning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jannati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Meroj voqeasida Yusuf alayhisolamni ana shu osmonda ko'rib tushganlaridan keyin haqiqatan u kishiga shatral jamal berildi dedi. Ulamolar shatral jamalni tafsirida aytishadiki, Alloh taolo chiroyni yaratdi, o'rtasidan kiyib bo'ldi. Bir qismini yer yuzida qiyomatgacha yashaydigan inson va maxluqot hamma qushlar, hayvonlarga sochib tashladi. Yarimi hisobsiz bo'lgan odamlarga sochilganda qanaqa chiroyli insonlar, qanaqa bir tabiat ko'rinishlari yoki bir hayvonlar bor. Endi shu chiroyni teng yarmini o'zi olgan Yusuf alayhisalom qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Endi bu chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Salamun qavlan min robbi rohim deydi Alloh taolo Qur'onda, Yosin surasida. Jannatiylar Alloh taolodan ne'matini to'liq qilib olib, hayoliga kelmagan ne'matlarda ne'matlanib turgan paytlarida ana shu oyatni tafsirlarida mufassirlar keltirishadi, jannat ustiga bir bulut suzib keladi deyshadi. Va jannat ahliga ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin deb turgan Parvardiyorning jamolini ko'radi ular deydi. bulut suriladi, Allohning jamolini ko'radi ular. Shu paytgacha olgan hamma ne'matlaridan voz kechishlikka tayyor bo'ladi jannatiylar Parvardigor yuzingni yana bir marta ko'rsatgan. Mavlana nasr olib qo'ysang ham mayli deshar ekan. Ming yil hushidan ketadi insonlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti Alloh taolo. Allohni diydorni ko'rishlikda, Alloh taoloning jamolini ko'rishlikda biringlar ikkilanchilardan musobaqa o'ynab o'zinglar deydi. Xulosa shu edi. Va O'tgan safargi suhbatimizdan olinadigan xulosalardan oxirgisi bu Yusuf alayhissalomni nonko'r bo'lmaganligi, ko'rnamay bo'lgan emas. Innahu robbi ahsana mafray. Zinoga ayolni taklif qilgan paytda Yusuf alayhissalom Alloh saqlasin, anovi xo'jayinim menga yaxshilik qilgan edi-yu. Menga shunday o'zini o'g'lidek farzandidek tarbiya qilgandek muomala qilgan kishini ayoli bilan zino qilamanmi? Faxsh zulm dedi. Ya'ni Yusuf alayhisalom ko'rnamay bo'lgan emas. Hadislarda keladi, "Man lam yashkurin nasa yashkurillah." Odamlarga shukr keltira olmagan, odamlarga minnatdorchilik bildira olmagan kishi Allohga minnatdorchilik bildira olmaydi deydi. Odamlarning yaxshiligini bilmagan, odamlarga rahmat deyishni bilmagan, Allohga ham ne'matiga shukr ayta olmaydigan kishilardan bo'ladi. Mana aytdik, yetib kelgan joyimiz qissada Eshiklarni bekitib, vazirning ayoli Yusuf alayhissalomni yoniga chaqirdi. Valaqad hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhissalomga tashlandi. Yusuf alayhissalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorning burxonini, Parvardigorning hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burxon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burxonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida faqat fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. E, misol bilan aytdik, ko'chada ketayotdim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi, yiqilishga qarab ketayotdim, ushab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi, Ahmad ushab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayoliga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhisalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor. Bir rivoyatda Jabroil alayhisalomni ko'rdi devorda. Ikkinchi rivoyatda otasi Yoqub alayhisalom bu faxsh degandek qo'lini mana shunday qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshik ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni fahsh ekanligini ko'rdi. To'ralasi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishdan qat'iy nazar Yusuf alayhisalomni fahsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Biz Yusufdan fahsh va yomonlik munkarni mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsaga e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shat chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaretni sigaret chekayotganida e'tiboriga tashashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin, Alloh taolo ikki qadam bosaman bandamga qarab deyapti. Emizikli bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yoshargacha, 10 yoshargacha emoradi enasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashavoradi yuboradi sutni. Tug'ilibda topgan narsasidan ayrilib o'lmadi-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigirni tashlab olsak, o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining bir belgisi. Yusuf alayhisalom zinoda xohlamadi, Alloh taolga qarab qadamni bosdi, Alloh taolo eshikni ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu fahsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis banda deb marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhisalom xususida har xil bo'lmag'ul gaplarni gapirishdan tilimizga ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvalashni boshladi. Yusuf alayhisalom eshikka borib shunday eshik ushlagan paytda tashqaridan vazir, ana shu ayolning xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhisalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y narsalarni sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Vastabaqal bab va qud va qadda وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا mutahamlik qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahamlikka o'tdi-da, seni ayolingga yomonlikni qasd qilgan kishining jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni devormasin deb erini. Hukmlarni o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuzjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'ziga chiqib o'ldirib demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak, yo qomash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turaylik bu erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat, o'zini ahli ayolini boshqalardan rashk qilishlik mo'minlikning belgisi. Alloh taolo jannatda eshik yozib qo'ygan. Innaka ahromun ala dayus. sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa yoq, nomahram, begona erkaklardan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhisalom o'zidan bu tuhmatni nari qilib aytdiki, yo'q dedi, u menga osildi dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahihrog'i ana shu nariga xonada yotgan 5 yildagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida 3 ta chaqaloq gapirgan. Bittasi Ashobul Uhdud. Ana shu zolim podshoh mu'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tinni to'ldirib yoqib, bittadan irg'itayotganda, qo'lida emizikli bolasi bor mu'min ayol o'tga tushishlikni xohlamay orqaga qaytganda, ana shu emizikli bolasi gapiradi. "Ey onajon, siz haqda ustasiz, irg'oring" deydi. Ikkinchisi, mana shu Yusuf alayhisalom qissasidagi bola aytadiki, qaraylar deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufni ko'ylagi orqasidan yetilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagini oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Uchinchi gapirgan chaqaloq bu kim? Iso alayhissalom. Vazir ana shu ko'ynagiga qaradi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Vazir qarab ko'ynini orqasidan yirtganligini ko'rgach, ayolini tuhmat qilganligini bilgandan keyin bu sizlarda ayollarda makrilar, sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi deydi. Haligi rivoyat bor, kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir qishiq xizmatini qilmasdan har xil ovqat tegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'rolmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Erda er qilgan, yer qilgan xotin deyiladiyu yu Ayol kishi agar mo'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi musulmon kishi baxti to'rga bo'linadi. To'rtta narsada mo'min kishi saodatli bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolaning baxtini to'rttaga bo'lsangiz, bittasi yaxshi qo'shnida, bittasi keng hovlida, bittasi foydali markabda, bittasi soliha mu'min ayolda. 25% baxt akalar. Lekin yomon bo'ladigan bo'lsa, aksi bo'ladigan bo'lsa, bu musibat bu. Bu sizlarning makriylar, sizlarning makriylar buyuk makr bo'ldi. Ya'ni faxshni o'zing qilib turib boraga tuhmat qilasanmi? Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishlik kerakda bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada wastagfiri li dhanbiki innaki kuntu minal khotin. Yusuf qo'yanda esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'yandi, indamay qo'y. Bo'pti. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, Ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Shunday qolib ketardi uyida. Bu dedi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot. Ular uchun izzat nafs, ornomiz, hayo, erkaklik, shan degan, g'urur degan narsa hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan vals tushib kelay. Qo'shib beradi, olib borib tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat nafs, sharaf, onomiz degan gapni hech qanday qadri yo'q. Said Qutb rahmallohu aytadi, aris mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, onomiz, izzat nafs degan so'zlarda hech qanday qadr qiymati yo'q. kishini dayishligi mana shuni o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaka haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan. Bu xabar shaharda tarqab ketdi. Va qala fil madinati imratul aziz turabidu fatahan nafsi. Bu ayb, bu xunuk ish shaharda tarqadi. Qanaqa bo'lib tarqadi? E'tibor beraylik. Lut alayhisolamning qissasini gaplashganimizda axriju ala lutin fa innahum unasun yatatahharun. Bu Lut oilasini haydab chiqaradi qishlog'imizdan. Ular jab pokiza odamlar bo'lib ketishdi. Aybi nima bo'ldi? Endi bu yerda qarab turinglar. Ana shu oliy tabaqadagi oliy tabaqadagi yashayotgan odamlarni o'lchovini qaraylik. Vazirda xotini o'zini qulvatchasi bilan zino qilaman debdi. Uyat emasmi? Qulvatcha bilan zino qilishni niyat qilgani uyat. Zino uyat emas o'zi. Ya'ni boshqa odam bilan bo'lsa mayli-yu, o'zini quli bilan ham zina qiladimi? Aytib ko'ring. E, o'sha ham ichasanmi? O'shlar bilan ham ichasanmi? Ichishli ayb emas, kim bilan o'tirib ichganligi ayb. Qodi shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Bu bosh aylanib qopti. Uni bir ochiq zalolatda deb bilamiz deydi. Ya'ni zina ayb emas, qul bilan qilishlik ayb. Madina mana shu shaharda bu xabar tarqagandan keyin vazirni ayoli ana shu gap qilgan aristokratlarda avtoritet bo'lgan qavmini elitasi bo'lgani bizni til bilan odamlarni ayollarini kechki ovqatga ziyofatga chaqirdi. Ayollar kelishdi, dasturxonni to'kib qo'ydi va ularni qo'llariga bittadan pishoqni berdi, yostiqlarni berdi, taxtakashlarni qo'ydi oldiga. Go'shtni, olma, anorni olib kelib qo'ygandan keyin qani olinglar. Hamma qo'liga pishoq olib, ana shu olmani kimisi, kimisi onorni kimisi go'shtni kesayotgan paytda uxrujan alayhim chiq endi ularni oldiga dedi. Yusuf alayhissalom ularni oldiga chiqib keldi. Falamma akbarnahu ma in hada illa malakun karim. Yusuf alayhissalomni devorni oldi yurganda chiroyini nuri devorda akslanardi dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyda teng Shunga baravara Yusuf alayhisolamga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan. Yusuf alayhisolam shunday yashab chiqib kelgan paytda aytishdiki, uni ko'rganda uni ulug' sanashdi va qatta aydiyahunna. Olmani kesayotgani qo'lini kesdi. Go'sht to'g'ayotgani qo'lini to'g'radi. Arab tilida qataa deb kelsa, lug'atdan xabari bor akalar, kesdi bo'ladi bir marta. Endi ikkinchi bobda qatta'a deb kelsa, qiymaladi degan ma'no bo'lib keladi. Aqllari shunday uchdiki, shunday mahliyo bo'lib qoldiki, ana shu qo'li kesilganligini og'irini sezishmadi. Narxozdan ham qattiq bo'lib ketdi. Ya'ni chiroyli qattiqligidan, go'zal bo'lganligidan. Alloh taolo qatta yaqinda qiymalashdi qo'llarini deydi. Bu odam emas deydi. Odam bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu farishta bu deydi. Shunda bu vazirning ayolini maqsadi bundan. Ya'ni meni ayblamanglar, O'zinglar ham ko'rib qo'yinglar. Bitta men emas, sizlar ham munosaga tushib qolishinglar mumkin deb o'zini poklashlik uchun mana shu ishni qildi. fi va nafsi Mana shuni ma'lumot qiluvdilar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zinglar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim, rovada murovadani, lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la yafal ma amuruhu la yasjunanna va la yakun minas sog'irin. Agar men aytgan ishni qilmasa, buni qomatib yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollarda hammasi 100% songa tashlandi. Boyaga aytgandek, elitada bular, avtoritet bular. Erlarda hamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi 100% solomon bo'lishdi. ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi. Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi er qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, kim xullas mingta bahona bilan o'ziga Yaqub Yusuf alayhisolamni zina qilishiga chaqirmoqchi bo'lishdi. U bitta vazirda ayol emas, hammasi fitnalandi. Ayollarda hammasini tashlanganligini dalili keyingi oyatlarda keladi. Poshsho Yusuf alayhisolamni qamoqdan chiqarib chiq degan paytda chiqmayman, to meni nomim poklanmaguncha deb chiqmay turib oladi. Shunda ana shu majlisda o'tirgan ayollar yig'ib kelib Alloh aytadi, e, poshsho aytadi, "Qolama xatbukunna iza Yusuf an nafsi" Yusufni zinoga taklif qilgan paytlarda ahvolinglar qalay edi deganda biz undan yomonlik ko'rmadik dedi. Demak, ayollarda hammasi Yusuf alayhisolamga tashlanganligiga mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله لا يوم لا ظل qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi mana shu kunda alloh taoloning arshi kursini soyasi mahshargohda burchakizga tushib turadi shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zini soyam bilan soyantiraman 7 xil odamni deydi alloh taolo 7 xil sifat ketadi ko'pchiligimiz bilamiz shundan bittasi ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال inni axofulloh juda chiroylik kelishgan go'zal ayol va nasabdor puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohning taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhisalom bo'ladi chunki qulidir qil desa haqqi majbur edi qilishlikka. Lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir maza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Ha tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Ha bo'pti, majbur bo'lib qoldim, bir marta qilib qo'yavering. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa hayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qul emas. Bu yerda qul hamma. yo Allohning quli yo nafsining quli. Afaroyta man ittahada ilahahu hawahu fa adallahu ala ilm. Alloh taolo rahmat qiladi. Havoi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rmadinglarmi deydi. Demak, inson nafsiga sig'inar ekan. Ko'ngli xohlagan narsani qilaversin, bu havoi nafsiga sig'ingan bilan boraveradi. Ulamolar aytadi, mana shu kom osmonda ostida yashayotgan insonlar ikkita narsaga sig'inadi. Bittasi o'zini nafsi, bittasi Robbisi deydi. Demak, Robbisiga sig'inmagan, Robbisiga bo'yinsunmagan albatta nafsiga bo'yinsunar, nafsiga sig'inadi. Qara Robbi habba ilayya mimma yad'unani ilayh va illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhi va akum minal jahilin. Parvardigoro menga qamoq mahbubroq bular taklif qilayotgan narsadan ko'ra. Agar ularda makrini mendan o'zing nari qilmaydigan bo'lsang, johillardan bo'lib qolaman. Ya'ni qomat vora olmayman Parvardigor dedi. Fastajabu lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas samiul alim. Bas Robbisi duosini ijobat qildi va ularni makrdan uni omonda saqladi. Albatta u eshituvchi bilguvchi bo'lgan zot. Yo zino qil yo qamalasan dedi, qamoqni tanladi. Qamoq yaxshiroq dedi. Ulamolardan shuna bir so'zlar bor ekan, shu o'rinda qamoq emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi deydi. Tushunalingmi? Ikki tanesini taklif qildi. Qamal dedi, yo zino qildi dedi, bittasini. Shu uchinchisini tanlaganda Alloh uni ham berardi. Alloh o'zini saqlagan, qamoqdan ham saqlagan, zinodan ham saqlagan, Alloh o'zi biladi qanaqa saqlashni. Shuning uchun nimani so'rashni bilish kerak. Vazirni ayoli haqida gap yana ko'paydi. Endi bitta ayol fitnalangan bo'lsa, endi butun shaharda avtoritetlarning ayollari nima bo'ldi? Fitnalanib qoldi. Shunda vazirda ayoli kelib aytdiki eriga, bu ishni deylik, meni dedi, xijolat qildi dedi va bir ish qilishdi. Eshakka teskari mindirishib Ibn Abbosdan keladi bu rivoyat. Bozorda yetalab odamga e'lon qilindi. Yusuf Ibroniy o'zini sayyidasi bilan zino qilishini xohlaganligi uchun qamaladi deb butun nomini badnom qilib, pokiz insonni tuhmat bilan nomini qoralab, qamoqqa qamashdi. Summa badalahum min ba'di ma ra'awhu al-ayat la yasjunannahu hatta hin. Aytdik, Yusuf alayhisalom qancha imtihonlarda, balolarga kelishiga qaramasdan sabr qildi, oxiri baribir najot bo'ldi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga taskin bo'ldi bu. Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin. Bunaqa fitnani ustida bilamiz kimligimizni. Bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar. Chunki bunaqa zinoga imtihonni o'zi yo'q bu yerda. Qachon bo'ladi? Qachon siz o'sha foizda ketayotganingizda, qachonki siz bilan bitta ayol yakkamayka qolganda, qachonki ayol o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olasiz, shunda imtihon bo'ladi. Ungacha men zinodan men imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar haqidan qo'rqishlik haqida masalasi o'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingizni sinang shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Alloh akbar, Alloh yordam berdi. Bu yoqqa qarab turib necha marta 300 marta so'rasanglar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shar'iy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Ya'ni hamma esli. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ana deb qo'yasiz. Aybi yo'qmi ichida mashinangizda? Ha, yo'q. Chunki aysiz krashini mashinam deb qo'ysangiz, olmay qo'yishi mumkin-da. Vaholanki, agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'shanda siz ham oladi. Ustida sinaylik o'zimizni. O'sha savdoda tijoratda yolg'on gapirish kerak bo'lgan paytda o'zimizni tutib olaylik. Mana hozir imtihon senga qani nima qilasan? Yusuf alayhisalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhisalomni qamalgan kunidan boshlab u kishining fazilati, boshqalarning oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlardan birida tush ko'rdida kelishdi. E Yusuf deyishdi, işte, "Sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik. Shu tushimizda ta'bir qilganmisan? Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Ulardan biri aytdi, men tushimda uzumni olib, ezib mana shu xamir qilyaptim, sharob ichimlik qilyapdim dedi. Ikkinchisi aytdi, va qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa rasi hubran ta'kuluhu ta'kuluhu at-tayr e, nabbihu min ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. ikkinchisi aytdi men deydi novoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib nonni ko'tarib ketayotsam qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'bir qilib bermaysanmi dedi işte. Ya'ni bu yerdan olamiz tushdi haqida shunday bir so'zlar bor ekan olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar deilgan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deyshgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat qilmanglar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qolibman, bugun bormayman. Ya'ni Yaqub Yusuf alayhisalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bir inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Hmm, puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Biroq bilan tursang, to'lki futbol haqida gapiradi. Biroq bilan tursang, to'lki shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirib gapirishi bu arziydigan narsa emas. Shunday emasmi? Xoyrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi Allohning so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhisalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim Ibrohim, Ishoqlar millatidaman. Oyat o'qmayapman vaqtni tejashlik niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk etishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloni bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazl edi, lekin insonlarning juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib, o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? va ana shu o'zini kimligini tanitdi. Ibrohim alayhisolamning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhisolamning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi keyin. Ya sohibay sijn, amma ahadukuma fayasqi robbahu xamra va amma al-akhir fayuslab fatakulu at-tayr min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyingga ana shu mayda quyib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam atiga to'xta, boshqacharoq ko'rdim" deb turib haliga burmoqchi bo'lgan paytda Quziyal amrullar defihi tasdiqlagan. <clears throat> Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Ya'ni bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytyapti. Va qala lillazi zanna annahu najim minkum uzkurna inda rabbik. Sen chiqasanu podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabr alayhisalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osilda o'zi qoldi. Kelib "Ey Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? desa Alloh dedi. Quduqqa sizni suvga tushirib yuborganda toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib olganda vazirni uyida uni o'g'lidek katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda bu fitnani sizni boshingizdan ko'targan kim edi desa, Alloh dedi. Ha unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunarlimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'yni uydirishni rizqini kim beradi? Boshqasinikichi? O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi. Chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti. Puliga, akasiga, qaynatasini kontenderlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birovni oldi bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi birodan ta'min ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birodga muhtoj ham bo'lmaydi. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohga tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsiz ishingiz bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizdaqa tanishingiz bo'lsa, Robbingizdaqa bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham hal bera oladi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarda tanish bilishi yo'q. Qushlarda unaqa do'kan pokani yo'q, lekin tavakkal qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q kelaveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. Sofa Alloh yaratadi. Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida g'am qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz, da to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payyapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo ta'na qilyapti. "A seni quduqdan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim." Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda vazirni o'g'lidek yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'yuvdi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqardi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga deydi, suyanasan deydi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun vazir haliga bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketdi qamoqda. Aytyapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga o'rnida jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir xil odamni ko'ramiz. Birovda kidab qilsa ham katta imonni cho'ryapti. Birovga zulm qilsa ham jin tegmayapti. Mashinasi ham buzilmayapti, hamma yoq zo'r ketyapti. Bo'lsa odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilingki, Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom etkizma bu narsani deb. Yusuf alayhissalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldida iqob qiladi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini rumatga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutqizsak ham, yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayroqni antarishdi musulmonlar, mushriklarda. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizni qo'l sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimiz gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutta Alloh taolo 25 mingta g'alabani berdi. 1 soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. E dedi, o'ljadan qolamizmi? Yuringlar bizdan teramiz dedi. Ey Rasululloh mana qa deganda, yo'q dedi. esliklar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinmaylar dedi. Urush tugadi, endi tushaveraylik deydi. Işte. yo u domla manaqa degan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi deb sen qilayotgan ishni desa, yo u u tomondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhisalom qavmini inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini ollohni izni tashlab chiqib ketuvdi, baliq yutib yubordimi Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib, oyog'imizni qayirib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bermas ekanlar yo'qdi. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga, ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda tem bo'lay azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhisolamda chiqib ketishlik tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida hamma yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Tushida 7 ta arvoq sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoq sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan o'sib turgan boshoq bu dedi boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chirmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Allohda arqon nima deymiz? Uzun deymiz. Deymiz-u chidamaymiz o'zimiz. Xuliqal inson men ajab inson shoshqaloq. Podshoh ana shu tushuni tushuna olmadida va vazirlarga aytdi: "Agar qo'linglardan kelsa, vaqt tejas niyatida akalar oyatni o'qimayapman." Bu aralash sharkash shu ekan, biz tushlar ta'birini bilmaymiz. deb vazirlar indamay turganda haligi soqini esiga tushib ketdi. Kim esiga tushirtirdi? Mana shu ikkitasidan najotga chiqqan aytdiki, "Ey, men ta'vil qilib beraman sizlarga" dedi. "Jo'natinglar men bilan" dedi. Ya'ni qamoq shahri tashqarisida edi, jo'natishdi. Yusuf alayhissalomni oldiga keldi hali yigit va aytdi: "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga mana-mana tushlarda ta'vil qilib ber deganda Yusuf alayhissalom ta'vil qilib berdi. 7 yil dedi. tinimsiz ekasilar dedi. 2-7 yil dehqonchilik, ekin-tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganinglarni ekkaninglar to'playlar, sunbilida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin. Dehqon bo'lmagan Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shunda to'plaganinglarni yeysizlar. Undan keyin yana 7 yil mana ish bo'ladi. tushni ta'birini aytib berib qo'ysa bo'lar edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, ta'vil bo'ldi lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhissalom Va bu xabarni podshohni oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. malki bihi, olib keladi meni oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib, qamoqqa borib, chiq seni podshoh chaqiryapti deganda chiqmayman degan. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Hamma ja rasul qolarja ila robbika fasal ma balu nisvatul lati qatta'na biyahunna. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni meni nomim poklalar keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda poshsho yig'ib ayollarni hammasini so'roq savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiza edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdaniga yurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganligini ko'rib poshsha yana ixlos olibdi u kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos, o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhissalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatni podshoh o'ylaganidan ham bir necha 10 barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, Qola innakal yawmaladayna makinun amin. Endi xotirjam yashayvering biz shaharimizda dedi. Yusuf alayhisalom so'radi. Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman, chunki vazirni uyda yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. O'shuning uchun men ishonchli, qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat ushbu bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni tamomiy rahbariyatini Alloh qo'liga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgani uchun. Ana shu 7 yil ichida Yusuf alayhisalom vazir sifatida ana shu tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi dehqonchilik. To'pladi hamma yo'lda, to'pladi. Keragini edi, qolganini olib qo'yaverdi. So'ngin ana shu qurg'oqchilikni 7 yili keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar ozoqqa topishda topishlikda boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. E, Misrda vaziri kengchilik mahallada sotayotgan naqta sotayapti ekan, degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga yoqib kelishni boshladi. Endi qarang Alloh urgasa qanaqa ekan. <clears throat> Yusuf alayhisalom eski naqdda berar edi. Savdogarlarga sotmasdan edi, ko'tarish ko'tarishib olmasin deb. <clears throat> bitta shart bilan beradiki, har bitta kelgan odamga eski naqdda bitta kishiga bitta tuya ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq narsa olib ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Inaki bo'ladi, 15 ta tuyada ovqat olib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishlikka bir hila edi bu. Yusuf alayhisolamda akasi otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutgan olib 10 ta aka borishdi. Kelganda Yusuf alayhissalomni oldiga kirishdi. Tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yasharda tashlashib yuborgandi dedi. Faja ikhwatu Yusuf fadakhalo alayhi farafahum wa hum lahu munkirun. Kirishda Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qadan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpionmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdiki, yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan yilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhisalom karim zot bo'lgan. kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqni o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib, aytdiki, ko'rdinglar a men sizlarga qanaqa muomala qildim dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalarni qo'shib olib kelmasanglar, demaysizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demaysizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari bug'doy uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyiga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota" deyishdi "Bo'ldi, bundan keyin bermaydi bizga vazir" dedi. Buni yeb bo'lganimizdan keyin bizga yemoq-ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Ashu bitta ukamiz bor deb qo'ydik, o'shini olib kelmaysizlar keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni qo'shib, ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu derani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zi bilan chiqdi. E, ota dedi, "Ya nima kerak bizga?" dedi. "Qarang, qaytarib yuboribdi" dedi. Ana shu olgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetar edi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishi, lekin shart bor edi. Ana shu otanglarni oldi qolgan ukalarni olib kelmasanglar, sizlarga bu deb bermayman degan edi. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum alayhi akhihi min qabl, fallohu khayru hafiza va huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhissalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman yana sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo bermayman dedi. Bir yil o'tdi. Yili yonasi qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turib olganda oxiri qasam ichirib, qasam ichirib ukasini akalariga qo'shib berdi. Agar dedi, qomolib qolsanglar hammanglar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir Э, uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi, ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 11 tala kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kiringlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga tirishi mumkin ko'z degan. 11 ta kuch quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi akukalar kirib kelishligi ko'z tegishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yaqub alayhisalom haqida va innahu lazu ilmin lima allamnahu. Yaqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yaqub alayhisalomni har bir yalta gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qolallohu ala qul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ug'ni ankum Alloh shay'a. Yomonlikni Alloh taqdir qilsa, men hech narsa qila olmayman. Tutuni mafiqa minalloh. Alloh to'rtoy qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiza va huwa arhamur rohimin. Alloh saqlovchilardan yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas ekan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri biramiz nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhissalom 11 ta aka keldi. bir jub bir juftdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikkovlar xonada, sizlar ikkovlar xullas 5 ta kuka, 10 ta ukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib yuborgandan keyin ukasini bag'riga bossa, men seni akangman dedi. Kelguncha Binyaminni urib so'kib kelishgan bo'ladi. Bo'ldi, endi senga azob berishmaydi dedi. Endi Qaytadigan paytda yana hiyla qildi Yusuf alayhisalom. Idishlariga bug'doylarni to'lg'izdi va buyurdi qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu deyda o'lchaydigan bir jomini va idishini ana shu Binyaminni qopiga solib tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasariqun." "Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. Nima yo'qotdinglar deb keluvdi? Podshohni cho'michini yo'qotdik dedi. Kim topsa bir tuya taom mendan dedi. Men kafolatman dedi. Kafolatlayman dedi. Biz o'g'laganimiz yo'q, biz buzg'unchilik yana kelganimiz yo'q deishganda aytdiki, agar sirada ichidan chiqib qolsa nima qilamiz dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilishi kerak edi. Binyaminga bu narsani xolamas Yusuf alayhisalom. Endi Yaqub alayhisalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan mol egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm so'rayapti. Qani o'nta aka uka nima deysiz agar <coughs> sizlarni ichinglardan chiqib qolsa nima qilamiz desa sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi hukmni misrni hukmi bilan hukm qilmadi jazoni yoqub alayhissalomni shariati bilan jazoladi kattalardan boshlab kelib turib oxirida binyaminni mana mana o'g'ri ekan dedi bo'ldi endi qoladi bizda qul bo'lib dedi otasiga bular qasam ichib kelgan ollohni o'rtaga qo'yib qasam ichishgan. Akkalamiz qaytarib ukamiz dedi. Shunday yanishni boshlashdi. Ey vazir, siz yaxshi odamsiz, xohlagan 10 tadan bittamizni olib qoling qul qilib, uni qara oqsoqol otasi bor. Unamadi. Zulm qilganmiz qolganlarga dedi. O'g'lini o'qisa-yu. Bu ham bitta Alloh taolaga o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi. Chiqib ketishdi. Işte. Akalar aytishdiki, bu o'g'irlagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhisalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta enadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi 2 ta xotinidan va 4 tasi 2 ta cho'risidan edi. Binyamin bilan tug'ishgan aka uka edi. Aytishdiki, bu dedi o'g'irlik qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'irlik qilgan edi deb Yusuf alayhisalomning o'g'li qilganligini Yusuf alayhisalomga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhisalom yoshligida o'g'li qilgan bo'ladi. ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib yuborgan bo'ladi o'g'irlab. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda voda bor edi o'zi o'g'irlik bular deb. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi? Qalu in yasriq faqat sarqa akhun min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdiha Jahli chiqdi lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarini oldiga borganda aytishdiki, E ota deyishdi, ota bolangiz o'g'irlik qildi dedi. Biz g'aybga guvohlik bera olmas edik, biz bilmasdik edik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima deganda Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsak ham ishonmaysiz baribir edi. Endi bu safar innala sodiqun, biz rost gapiryapmiz deshti. Ya'ni inson o'zini yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yaqub alayhisalom Yusufdan ajragan yetmaganda Yaqubdan e, Binyaminni ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. Ey Yusuf deb turib, Kazim, Fohuva Kazim yig'lab Kazim degan so'z yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, biroqga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, sizlar nomid bo'lmanglar Alloh ruhidan. Tanish bir ishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor. Endi har safarni o'rtasida 1 yil o'tar edi. 3-yilga kelib hech narsasi qolmadi, qolmaganda olib borgani. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishtida vazirni oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. E Yusuf deyishdi, وجاءوا وجئنا ببضاعه مزجات lana al-kayla وتصدق tasaddaq alayna الله yazil mutasaddiqin. matolarimiz qadrsizligini bilamiz lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlikka yetishdi akalari xor bo'ldi Yusufni oldida. Alloh taolo aytgandi, hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi dedi. Akalarini bundan ham pastlashligini xolamadida, qola hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idantum jahilun. Jahil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasini o'rtasida qilgan ishinglarni bilasizlarmi dedi. Shunda ular qolu aynaka anta Yusuf, "Ey sen Yusufmisan deydi. Işte. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifning o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlat ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taoloning bergan fazli marhamati dedi. Men Yusufman dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Fa inna man yattaqi va yasbir fa innal inna e, man yattaqi va yasbir fa inna innalloha la yuzil ajral muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsanglar shu qiyinchilikka dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Bizi aytayotgan istifolarimizni, biz aytayotgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo, taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhisalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalarga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otama olib borib yuziga tashlaylar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan, karvon bilan Ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhisolamda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishigi bilan Yusuf alayhissalomni ko'ynagini hid qilsangiz Yaqub alayhisolam. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf hidi keldi, kelyapti degan bo'lardim dedi. Kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz. Ko'ynagini betiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kunga sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki, "Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar la ra'aytuhum li sajidin." 12 yashar paytda aytdi, "Otajon, 11 ta yulduzni, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim" dedi. Nada dedi, "Otajon" dedi, "Mana" dedi. Tushimi ta'biri shu dedi. Alloh haq qildi buni dedi. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ash نزغ الشيطان بيني وبين ikhwati inna ربي لطيف لما يشاء innahu هو العليم الحكيم eng asosiy xulosa taqvo qilib sabr qil zoya bo'lmaysan deyapti hojar ona makkada qolayotib agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi unda bizni zoya qilmaydi dedi alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi zamzamni chiqardi alloh taologa taqvo qildi o'g'lini so'yishlikka ibrohim alayhissalom tayyor bo'ldi Ishoq alayhisolamning tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi. Ikkalasini ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo Karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, po'ngichilardanman. Rasulullohdan so'rashdi. Manil Karim, eng zo'r nasl nasabi toza kishi kim dedi? Al Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishoq, ibn Ibrohim. Payg'ambar, payg'ambar, payg'ambar, payg'ambar. Nasl nasab bilan kerilish bo'lsa, Yusuf alayhisolamdan hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar, otasi, bobosi, otasini bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytayotgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyati Yusuf alayhisolam qissasi tugaydi. 101-oyat. Diqqat qilib turamiz. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadis, fatiras samawati val ard anta waliyyi fid dunya val akhirah, tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqyapti. Nimadan qo'rqyapti? Oqibatidan qo'rqyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh. Dozoqqa ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, bir yildan keyin ukangiz boshlar. Lekin siz 1 yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Musa alayhisalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda sehr Musa bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb lekin iymon keltirib, asrda shahid bo'lishi shonda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yotgan Robbim, menga tushlar ta'birini o'rgatding. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvadigorim, albatta sen dunyoda ham, oxiratda ham meni do'stimsan. Tavaffani musliman. Meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kelmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhisolamning qissasi nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuziyajrul muhsinin. Kim taqvo qilib sabr qilsa, mukofoti zoyi bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis solihin. Musulmon holatda jonim olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz ham mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman wa hiqna bis solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.